Erba'a. Erba'a. İmle. İmle. Doldur. Doldur. El feraga. El feraga. Boşluğu. Boşluğu. Fîmâ yeli. Fîmâ yeli. Gelenlerde. Gelenlerde. Bi vad'i kelimetin münasibetin. Bi bir kelimeyi koyarak. Münasip bir kelimeyi koyarak. Vahid. Vahid. القميص نظيف القميص نظيف Gömlek temizdir. Gömlek temizdir. اثنان اثنان القلم مكسور القلم مكسور Kalem kırıktır. Kalem kırıktır. ثلاثة ثلاثة الماء بارد الماء بارد su soğuktur su soğuktur أربعة أربعة المسجد قريب المسجد قريب mescit yakındır مسجد يكندر خمسة خمسة البيت بعيد البيت بعيد إذ أزكتر إذ أزكتر ستة ستة المدرس واقف المدرس واقف Öğretmen ayaktadır. Öğretmen ayaktadır. Seb'a. Seb'a. El imamu calisun. El imamu calisun. İmam oturmaktadır. İmam oturmaktadır. Semaniye. Semaniye. El veledu الولد كبير الولد كبير çocuk büyüktür çocuk büyüktür تسعة تسعة القلم قديم القلم قديم kalem eskidir kalem eskidir عشرة عشرة البيت جديد البيت جديد إذ ينيدر